Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 29, 1987. Inordinahang obispo ng Diocese ng Bacolod si Bishop Camilo Gregorio na nooy Auxiliary Bishop ng Cebu. Siyang ikaapat na obispo na itinalaga sa Diocese ng Bacolod. Nagsilbi siyang obispo ng Diocese ng labintatlong taon hanggang sa magretiro noong August 28, 2000. Taong 2003 nang italaga naman siyang obispo sa prelatura ng Batanes. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.